那。 ma nai ma nai ma se ma se le tai se la che nai xia li pha sa pha san pha nai xia ye ho 他耶萨巴，他耶伊什班。 सापा पा महापाले सञ्जानाय सा पा an sa ban nai phai so tan nai tan se nam ma se che le ta ma a e pa la che ti sa pha nai lin tha pa nam ma na na chân sa sa ma ban sa me sa pa ปัสสตานัมมาปัสสตานัมมาปัจจามาฟาเตตตังเจตา se la cha te cha la te sa le ma pa te sa ta sa pa sa pa ma nai ma nai ma se ma se le ta e che la che la che ma ta la ta la fa se ye te ma fa se ye te ta nai ta nai te le ni sa fa nai ye cha nai cha nai ma ma fa ma nai ma te sơ y sơ sơ nai sơ nai a nai sam pha nai xa li pha sa pha sam pha nai xa ye a la a la ma nai a la a la se le sa nai sa nai se le se le sa la sa la pa ti ye pa ti ye pa ta ye pa ta ye mi ti li ye na nai chen sơ ti li ติสนินาปายมานัยสัพพะสิทธายสัพพะมาสิทธายสัพพะสิทธายสัปังนายสัพพะนานัยจินจสัพพะมานัยนานัยสัพพะสินาสนามจายสัพพะสัพพะมาสิทธายสัพพะจสินายอัมสิทธายสัพพะปัทมาจสิทธาย

ma li pa la che ti sa pa na ye pa ti sa ta pa ye ma sa ta pa ye ma cha la ni cha ye an sa pa na pa e sa tan na tan se nam ma se che li อิมาลีปาลเจติสปานาริมทาปานัมมานานาจินสสลิมหาปันตาสามิสปะทาตาสปังอาเสยสาปาสาตานัมมาปาสาตานัมมาปะเจมาฟาตาตตังสุธามาปาลเสลจติจารติสลิมหาปติสตาสปะสปะมานายมานายมาเสมาเสลิตายเจลเจลเจมัน ta lo ta la pa se ye ti ma fa se ye ti ta nai ta nai ti li ni sa fa na ye ta nai ta nai ma ma fa ma na ma ti li sa ye sa san na san na a nai san fa nai sa li ba sa fa san fa nai sa ye a la a la ma na a la a la se li sa nai sa nai se li साला साला पाते है पाते है पाता है पाता है में तेले है नान चिंस तेले सने ना पाय मान सपा तेथाय सपा मा सीताय सपा सीताय ईश पन्नाय सपा नाना चिंस सपा मान नान सपा से न सन मोचय सपा सपा महा सीताय सपा चाचे नया सीताय सपा पता ma cha si ta ye sa pa na na chen sa văn cha na ye sa pa ma pa li san cha na ye sa pa nam ma na tan na ta na ye ye nam ma li ye pa lo che ti sa văn na ye sa pa sin ten ta man ta na pa ta ye sa pa nam ma na tan na ta na ye ye nam ma li ye pa lo che ti sa văn na ye pa ti sa ta pa ye ma sa ta pa ye ma cha la ni cha ye an sa sa pha na pha e so ta na ta se na ma se che le ta e ma le e pa la che te sa pha na lim tha pa nam ma na na chen sa sa le ma van ta sa me sa pa ta ta sa pa na sa e sa pa sa ta na ma pa sa ta na ma pa cha ma pha ta ta tan sa ta ma pa la se la cha te cha la te e sa le ma pa te sa ta sa pa sa pa ma na ma na ma se ma se le ta e che la che la che man ta 达拉达拉巴谢耶帝玛巴谢耶帝达奈达奈帝利尼萨巴那耶赞奈赞奈摩摩发摩那摩帝利伊舍伊舍身那舍那阿那三佛那夏利发萨发身佛那夏耶诃罗诃罗摩那诃罗诃罗悉利萨那萨那悉利悉利娑罗娑罗巴帝耶巴帝耶巴达耶巴达耶弥帝利耶那那金色帝利舍尼那巴耶摩那萨巴悉达耶萨巴 ma ma sita ye sa pa sita ye sa ban na ye sa pa na na jin sa sa pa ma na na na sa pa se na sa nga mo cha ye sa pa sa pa ma sita ye sa pa cha jin na ya sita ye sa pa pa da ma cha sita ye sa pa na na jin sa van cha na ye sa pa ma pa li san cha na ye sa pa nam ma na tan na ta na ye ye nam ma le ye pa lo che ti sa ban na ye sa pa

ye ma cha lo ni cha ye an sa pha nai pha ye so tan nai tan se nam ma se chi li ta ye ma li ye pa lo che ti sa va na lim tha pa nam ma na na chin sa sa li ma ban ta sa mi sa pa ta ta sa bang a sa ye sa pa sa ta nam ma pa sa ta nam ma pa cha ma pha ta ta tan sa ta nga pa lo se lo cha ti cha ra ti sa li ma pa ti sa ta sa pa sa pa ma na ma na ma se ma se li ta ye che la che la che man ta ra ta ra นายทานายติลินิสวานายจานายจานายมอมฟามอนายมติเลเสเยชสันนายสนายอนายสังฟานายเสลิฟาสาฟาสัมฟานายเสยฮอลฮโลมอนายฮอลลอเสลิสานายสานายสิลิสิลิสโลอสลปติเยปติเยปทายปทายมิติลิเยนานายจินสติลิสนีนาปเยมอนายสัปะสิทายสัปะมาสิทายสัปะสิทายเยชปันนายสัปะนานายจิน sa pa ma na na sa pa si na sa nga mo cha ye sa pa sa pa ma ha si ta ye sa pa cha chi na ya si ta ye sa pa pa ta ma cha si ta ye sa pa na na chin cha van cha na ye sa pa ma pa li san cha na ye sa pa nam ma na tan na ta na ye ye nam ma li ye pa lo che ti na ye sa pa an sin tin ta man ta na pa ta ye sa pa nam ma na tan na ta na ye ye nam ma li ye pa สวรรณเยปติสัตตปเยมาสัตตปเยมหาจารณิจเยอาสฟานายไฟโสตันนายตังเสนามาเสเจลิตายมาลีเยปาลเจติสวรรณลิมทัปนามานานายเจนเสสลิมาบันดาสามิสัพพะทัตสบังอาศัยสัพพสัตตนามาปสัตตนามาปจามาฟัตตตันสตามนาปาลเสลจติจารติสลิมาปติสัตตสัพพสัพพมานายมานายมาเสมาเสลิตายเจลเจลเจมันตา 陀罗伐奢提摩伐奢提他那他那提利尼娑婆那耶那耶那耶摩摩伐摩那摩提利耶瑟耶瑟参那参那阿那三佛那下利发沙发参佛那下耶阿罗阿罗摩那阿罗阿罗瑟利沙那沙那瑟利瑟利萨拉萨拉巴提耶巴提耶巴他耶巴他耶弥提利耶那那净色提利萨尼那。 ายมนัยสปาสิตายสปามาสิตายสปาสิตายอิชปันนายสปานานัยจินเสสปามนัยนานัยสปาสินัยสังโมจายสปาสปามหาสิตายสปาจจินายสิตายสปาปตามจสิตายสปานานัยจินเสวันจานายสปามาภาลิสัญจานายสปานัมมานาตันนาตนายเย นัมมาลีปาลเจติสวันนายสปาอันสินเตนตามันตานายปัตตา ye sapa nama na tana tana ye ye nama li ye palo ce di savana ye bodhi satapa ye maha satapa ye maha charani cha ye ansavana fahi sotana nam ma se che le ta e ma le e pa lo che te sa va na len ta pa nam ma na na chen sa sa le ma van da sa mi sa pa ta ta sa ba nga sa e sa pa sa ta nam ma pa sa ta nam ma pa ja ma fa ta ta tan sa ta ma pa lo se ra cha te cha ra te sa le ma pa te sa ta sa pa sa pa ma na ma na ma se ma se le ta e che la che la che man ta ra ta ra fa se te ma fa se te ta na ta na te le ne sa fa na e cha na cha na ma ma fa ma na ma te le 舍利子，生来生来，阿来三佛来下利法，三法生佛来下，耶和罗和罗摩来，和罗和罗西利三来三来舍利子。 萨拉萨拉巴提耶巴提耶巴达耶巴达耶弥帝利耶那奈金色帝利舍尼那巴耶玛奈萨巴哈悉达耶萨巴玛哈悉达耶萨巴哈悉达耶伊舍本那耶萨巴那奈金色萨巴玛奈那奈萨巴悉奈萨摩迦耶萨巴萨巴玛哈悉达耶萨巴迦吉那耶悉达耶萨巴巴达摩迦悉达耶萨巴那奈金色万迦那耶萨巴玛巴利僧迦那耶萨巴那玛那但那但。 nay ye nam ma li ye pa ra che di sa van na ye sa pa ha an sin ten da man ta nay pa ta ye sa pa nam ma na tan na ta na ye ye nam ma li ye pa ra che di sa van na ye pa ti sa ta pa ye ma sa ta pa ye ma cha lo ni cha ye an sa van nay fa ye so tan nay tan se nam ma se che li ta ye ma li ye pa ra che di sa van na lim tha pa nam ma na nay chen se se li ma van ta sa mi sa pa ta ta sa van a se sa pa sa ta nam ma pa sa ta nam ma pa cha ma 发达得胆子大，阿巴罗舍罗加帝加勒帝，舍利摩诃波帝萨达萨波萨波摩那摩那摩悉摩悉利他，揭罗揭罗揭摩，哆罗哆罗发舍帝摩发舍帝，他那他那帝利尼娑那耶者那者那摩摩法摩那摩帝利舍利舍身那身那阿那三法那下利法萨法身法那下耶阿罗阿罗摩那阿罗罗舍利萨那萨那舍利舍利萨拉萨拉菩提耶菩提耶波达耶波达耶弥底。 ติลิเยนาไนจินสติลิสนินาพายมาไนสัพพสิตายสัพพมาสิตายสัพพสิตายอิชบันนายสัพพนาไนจินสสัพพมาไนนาไนสัพพสิไนสังามจายสัพพสัพพมหาสิตายสัพพจัจินายสิตายสัพพปตมจสิตายสัพพนาไนจินจวัญจานายสัพพมาบาลิสัญจานายสัพพนามานาตนาตนายเยนามาลิเยบาลเจติสวรรณายสัพพอันสิ tin ta man ta nay pa ta ye sa pa na ma na tan na ta na ye ye na ma li ye pa lo che ti sa van na ye pa ti sa ta pa ye ma sa ta pa ye ma cha ra ni cha ye an sa van nay fa ye so ta nay tan se na ma se che li ta ye ma li ye pa lo che ti sa van na rin ta pa na ma na nay chin sa sa li ma van ta sa mi sa pa ta ta sa van a sa ye sa pa sa ta na ma pa sa ta na ma pa cha ma fa ta ta tan sa ta ma pa lo se lo cha ti cha la ti sa li ma pa ti สัตตสัพพสัพพมานัยมานัยมาเสมาเสลิตาเอเจโลเจโลเจมันตาลาตาลาวเสติมาวเสติทานัยทานัยเตลินิสวานัยจนัยจนัยมามาฟามานัยมาเตลิเสสสนัยสนัยอานัยสัมปนัยเสลิปัสสะปัสสัมปนัยเสยหัลลหัลลมานัยหัลลหัลลเสลิสานัยสานัยเสลิเสลิสลสลปฏิเยปฏิเยปตาเยปตาเยมิเตลิเยนานัยจินเสเตลิสนีนาภายมานัยสัพพสิทายสัพพมาสิทาย ye sapa sita ye he sapa na ye sapa na na chin cha sapa ma na na na sapa si na sang mo cha ye sapa sapa ma ha sita ye sapa ha cha chi na ya sita ye sapa pa ta ma cha sita ye sapa na na chin cha van cha na ye sapa ma pa le san cha na ye sapa nam na ta na ta na ye ye nam Li ye pa lo che ti sa va na ye sapa an sin den da man ta na pa ta ye sa Yeah.